Олена Пчілка, маскарад. Що пічі та горщо кипить, а в запічку та дитя кричить, а у хаті та буркун бурчить. Жіноча пісня. Морозний тихий день. Київські улиці пишають зимовою красою. Вони посріблені морозною млою, і крізь неї мов артистичні малюнки на склі, виступають узгір'я з поетично перемішаними оздобними будинками, з рядами тонковітних дерев, вкритий дрібним легким інеєм. Минаючи зблизька хімерні київські будинки розмаїтого смаку, бачиш, як їх штучні лінії виступають ще виразніше, означені білими сніговими смужками, що стонка позалягали по заломах, амбразурах та піддащах, башточки здаються ще стрункіші, висячі залізні ганки ще прозірніші. Ясна днина весело грає по тій будівлі, по деревах бульварів. Срібні морозні скалочки блищать вулицею, немов скачуть попід ногами, звеселяючи путь. Пішоходців вже йде вулицями багато, доба гарна, у міру морозна й тиха. День святковий, свято рокове, Останні в ряді різдвяних свят, водохреща. Отож дозвільний люд густо висипав на улиці скористувати свого дозвілля і гарної днини. На хрещатику ті найбільші жилі київського дозвільного життя, аж гомін стоїть від гуторки проміж тею юрбою, що посувається лавою вздовж тротуарів. Так чутно веселий гомін, маячить показні убрання, михтять утішні усміхи, щирі і приховані погляди. Спускаючись до хрещатику боковою вулицею, ішла одна пані, постать її нічим видатним не кидалась у вічі, ні великою чепурністю, ні великою недбайністю. Пані була молода, однак не хизувалася тим, що вона може не боятися морозу. Вона була одягнена в грубеньке, не дуже то модне хутро, Нап'ята була хусткою поверх простенької смушової шапочки, її зарукавчики узуття були теж самі звичайні. Однак було у постаті тієї молодої пані щось таке, що звертало на неї увагу деяких перестрічних молодиків, мабуть, те, що так принадно видніли з під сивих смужків її темні гарні брови і карі очі з ясним тихим поглядом. Очерти обличчя її мають досить тонкості а блідість, немов прозорого лиця, злегенька торкнутого на свіжому повітрі румянцем, чинила естетичне враження. Тимто недаремно спинялось інше пильне око на тому обличчі, окритому простенькою білою хусткою. Постаті похода молодої пані були поважні, вона йшла, очевидно, за ділом, мало звертаючи уваги на перестрічних і простуючи до певної мети. Так, Мета її була певна. Вона хотіла купити дещо для дому і для дітей. Ось вийшов чай, та треба купити канви й заполочі, та хвартушка для манюсі, та осібного мила, хімічної лабораторії для обох дітей. От звичайний собі клопіт, самий звичайний, а проте певний і пильний, бо можуть задля свята позачиняти магазини, хутко зійде третя година дня. Пані вже на хрещатику і зникла в густій юрбі. В силу пробираючись проміж тими людьми, що більшість части своїй зовсім не думали поспішатись, та не думали й про те, що комусь іншому треба спішитись. Справивши своє діло в двох магазинах, пані йшла вже вільніше. От вона стала перед вікном парикмахерського магазину, подивилась на збаночки, скляночки і, помисливши трохи, увійшла в магазин. Там, за перегородкою, праворуч, ішла пильна робота. Чути було гомін, цокали ножниці, а в самій магазині стояв за прилавком продавець і зайнятий був торгом. На прилавку було розкидано маски, маскарадні убрання, їх оглядала якась, либонь, химерна покопниця в гарній ротонді та в штучнім капелюшку на високо задертім волоссі. Вона недбайно перевертала увесь той маскарадний мотлох, голосно мовлячи дзвінким голосом. Ні, ні, це все не те, чого мені треба. Бог знає що. Якесь сеперісте, без смаку, і навіть якесь то все старе. Краще всього, якби у вас було просто собі чорне доміно. Доміна нема, всі вийшли, немов перепрошаючи, відповів продавець, нахиливши свою прилизану голову. Потім спинив, питаючи погляд на нашій пані, що війшла і стояла край прилавка, дожидаючи своєї черги. Єсть у вас мило хімічної лабораторії? спитала вона, коли продавець повернувся до неї. Як же? Єсть, відповів продавець і метнувся на бік. Зоставлена ним нарядна дама повернулась на голос тієї, що прийшла, і, примруживши свої очиці, пильно поглянула на неї. Далі підчернені її брівки і рожеві губки ворухнулись привітно і вона мовила трохи здивовано. Ах, це ти, Саню, а я спершу не пізнала тебе. Здорова, якся маєш? Дама простягла галантну ручку в щільній свіжій рукавичці. Як це ми тут зустрілись? Ха-ха-ха! Давно не стрівались. Обтім, я дуже рада, бо тебе зовсім неможливо де-небудь побачити. На що ж де-небудь? Я завжди дома, і там мене зовсім не трудно побачити, відповіла, усміхаючись, наша пані Олександра. Будемо звати її так, коли приятелька назвала її Санею. Може бути, але ж я все ніяк не зберуся. Ну, та пожди, я колись прилину до тебе. От нехай знов явлюсь незабаром. Прошу, а це ж ти куди збираєшся? Маскарад чи що? спитала Олександра. Ах, маскарад, у клуб, клопітно зітхнула дама. Та от біда моя, доміно ніяк не можу знайти. Всюди все розхватали, бо сього вечора аж три маскаради в городі. Я вже умисне замовила б зробити мені доміно, та сьогодні ж свято, ніхто не візьметься робити. Така досада. Хіба вже знаєш що? мовила дама, раптом оживляючись. Візьму я матеріал. У мене навіть дома дещо знайдеться, та й заберусь до тебе. А ти мені допоможеш пошити доміно. Ти не відмовишся? Ні. О, цього не знаю. Я зроду доміно не шила. Навіть, правду кажучи, ніякого розуміння не маю, яке воно має бути. Далебі, зроду його не бачила відповідала пані Олександра, сміючись. Ах, це пусте, нема там чого знати, замахала рукою її знайома. Аби ти тільки схотіла помогти. Доміно це просто як небудь щеплена хламида. Я знаю і тобі розкажу. Так, так, серденько, аби тільки ти схотіла мені пособить. Так і буде. Я от забіжу, спитаюся в скількох місцях, там далі, і коли ніде не знайду нічого придатного, то явлюся до тебе. От бачиш, вийде, що я навіть дуже хутко одвідаю тебе. Ну, до побачення. Треба поспішатися. По тій мові щебетлива дама приязно стиснула руку пані Олександрі і, зграбно загорнувшись у ротонду, жваво вийшла з магазину. Пані Олександра зісталась з усміхом на устах. Та є ще Бетуха, її колишня школьна товаришка Агата, завжди будила в ній веселий настрій. Після школи доля дала їм обом різне становище життя, однак зоставалися між ними ще якісь давні зв'язки, що не могли бути порвані, і завжди, зустріваючись хоч би й припадком, Обидві пані мінялися щирою і веселою розмовою. Невже вона справді прийде до мене шити теє доміно? думала, усміхаючись пані Олександра, і мимоволі глянула на маскарадні костюми та на маски, що зостались на прилавку. Думка її самохідь перейшла взагалі до маскарадної забави. І вбираються ж люди в отаке, мислила вона, поглядаючи збоку на дивовижне манаття. Що ж, утішаються люди. Видно, єсть потреба повеселитись чи хоч подуріти трохи. Далі пані Олександра одвернулась від тих лахманів і уважно зайнялась вибіранням мила для своїх малих, для того вродливчика Васі і кудлаточки Мані. Яке б то було для їх найкраще? Купила Сулимового. Хрещацькі справи порані. Пані повернула вже з хрещатика на бокову вулицю. Вона йшла досить хутко, бо трохи змерзла. Та й дома хотілося скоріше бути. Та ось вона мимоволі спинилась. Просто назустріч їй ішов її давній знайомий, пан Леонтовський. О, вона з першого погляду пізнала його. Ще б пак не пізнати. Тож колись, колись він залицявся до неї, як ще вона була не замужем, а він був молодим офіцером. Він часто бував у них там, у повітовому місті, часто танцював з нею на вечорах, і вона тоді не цуралася його. Ну, там мало до кого не залицяються молоді офіцери, мало з ким не танцюють молоді дівчата. А потім пан Леонтовський поїхав до якоїсь військової академії, бо йому конеч не хотілося її пройти а панна Олександра пішла собі заміж. Ну, якось тая знайомість зовсім порвалася. Пані Олександра останніми часами не знала навіть, де пан Леонтовський і що з ним таке діється. Аж ось несподівана зустріч на вулиці. Леонтовський ледві глянув на пані Олександру, теж відразу пізнав її. Це ви? мовляє. Здорові! От зустріч! І почалася розмова. Пан Леонтовський пішов поруч і все розпитує Олександру, як їй живеться, як що, і сам розказав, що от він кінчив академію, має місце і, власне, оце простує туди, куди його призначили, але на якийсь час затримався в Києві. Перебути який тиждень, побавитись, перше ніж їхати на службу. Дуже я радий, що зустрівся з вами, мовить наостанку Леонтовський. Я й не знав, що ваш чоловік служить тут. Та тут же. Де ж ви живете? Пані Олександра назвала вулицю. Ну, то я пройду з вами до вашої домівки, мовив Леонтовський та й знов провадить свої речі. От і вулиця пані Олександри, от і домівка її. Перед ганком вона міркує. Як же тут бути? Моби, то приходиться запросити Леонтовського до своєї хати, але вже обідня пора. Спасибі, що провели. До побачення. До побачення. Може, ще де-небудь зустрінемось, мовить Леонтовський, сміхається, якийсь збентежений. Може, відповіда пані Олександра і рушає до дверей. Але Онтовський, знявши шапку і знов міцно насунувши її на голову, повернув назад. Пані Олександра вже в своїм передпокою, їй відчиняє нянька, а за нянькою, либонь, теж почувши дзвоник, біг з дальшого покою малий хлопчик, літ трьох, голосно гукаючи. Мама, мама, тікай, тікай, я з холоду, кричала йому мати. Але хлопчик скакав поблизу, питаючи що ти нам принесла? Що ти мені купила? Тікай бо, потім покажу. Пожди роздягнусь. Війшовши в покої, пані Олександра почула із своєї спочивальні голосний плач меншої дитини і подалася туди. Там ота, як удлаточка Манюся, сиділа на ліжку у хвартушку, залитому молоком, і була в якомусь превеликому горі. Рясні сльози текли з її очок. Личко все почервоніло, спотворилось від того плачу, розкудлене волосячко мало дуже жалібний вигляд на тій нещасній голівці. Чого це вона так плаче? питала пані Олександра у няньки, наближаючись до дитини. От хімерує увесь час, ані спить, ані грається. Що хоч з нею роби, відповідала нянька, беручися до дитини. Але мала, заголосивши ще дужче, відбивалася від няньки і тяглася до матері. Невже не можна було забавити? мовила няньці пані Олександра, беручи малу. Тож єсть і забавки, і все. Забавки, переказала нянька. Он манюся взяла було м'яча, а Вася як прибіг, як почав видирати з рук, то тут таке щинили, що й господи. Вася, власне, стояв з м'ячем у руці, щільно притискаючи його до грудей та посвічуючись під лоба своїми карими очками. То мій м'ячик, мовив він далі з таким виглядом, що, здавалось, ніяка сила не могла б вирвати з його цупкої ручки, того сказати правду вже доволі облупленого м'ячика. Дарма що він був куплений ще тільки на Різдво. Отак справа хутко владнувалась і настала згода. Манюся далі сиділа вже у мами на колінах, в новому хвартушку і бавилася тим же жаданим Васиним мінячиком, а Вася поставив перед собою на стірці новопринесеного півника. Такого півника разом з його кукуріканням може всякий здобути на хрещатику за 10 копійок. Забезпечивши за собою півника, хлопчик зайнявся розпаковуванням нового бруска мила, здираючи всі обгортки і наставлення та кидаючи їй без уваги додолу. Заспокоївши дітей, пані Олександра заклопоталася обідом, бо пора була пізня, а без господині якось ніхто не здумав і стола накрити. Згодом вся сім'я зібралась за столом, опріч Олександри дітей, що сиділи у неї з обох боків. Вийшов до обіду пан господар, муж Олександрин, огрядний чоловік середнього віку. Обличчя його мало трохи холоднуватий вираз однак було доволі гарне, високе біле чоло, гострий погляд, блискучий темнорусий вус. Все те були власності приємні, як для чужого ока, так, либонь, і для самого обладаря їх. Гостей не було, і сім'я обідала по-простому, без уваги до розмови і до способу їди. Припрошувати приходилось тільки маленьку манюсю, бо вона більше розливала крупник, ніж їла, Такий був у неї звичай. Обід, не вважаючи на свято, щось не дуже то вдався. Пан господар зауважив перше всього, що перловий крупник був задимлений, і хоч пан з'їв собі гарненько увесь насипаний йому крупник, себто цілу тарілку, однак на його гарних вустах зостався замітний вираз прикрости, і того скривленого виразу він зовсім не думав ховати, найпаче від пані господині. Печеня зовсім не згладила першого прикрого враження, бо вийшла трохи пересушеною. Господиня, правда, прийняла цю пригоду досить покірно, але господар поставив з цього приводу навіть загальне питання чому у нас не може бути доброї печені? Той жаль, найпаче теє у нас, замітно скребнуло господиню. Вона подала увагу, що сьогодні печеня пересушена через те, що пізно подається обід, бо вона, господиня, ходила на хрещатик за покупом, але й після цієї уваги питання зосталось для пана господаря відкритим. Подана після печені солодка потрава не викликала ніякої розмови. Пан тільки нетерпляче постукав ложкою, бо тая рижова бабка вже була на столі, а дрібного сахару до неї ще не було подано. Пані господині треба було встати і шукати його в шафі, перше на верхніх полицях, потім на нижчих. Звичайно, на те зійшло трохи часу. Обід скінчився мовчки. По обіді пан господар, взявши нову книжку товстого журналу, подався з неї до кабінету, щоб там у спокою читати її. Мав рацію, бо з певністю можна було сказати, що не здобув би він того спокою у спільних покоїках за дитячим гомоном та шарварком, а то й за тим новим гостем півником, як, звісно, такий півник буває дуже голосний першого дня по своїм прибутті, так далі він вже потроху тратить свій голос, поки й зовсім умовкне де-небудь під ліжком. Але перший день той вже його. Двері до кабінету були увесь час зачинені. Через те зісталось невідомо, чи пан господар читав увесь час, чи, може, й задрімав трохи. Досить того, що він і до вечірнього чаю теж вийшов з книжкою в руці, та й, сидячи за столом, читав її дуже пильно, лиш інколи відхиляючись, щоб сьорбнути чаю з шклянки. Допивши першу шклянку, пан мовчки, не відриваючись від читання, посунув її жінці. Пані налила другу шклянку, даючи разом з тим раду дітям. Допивши другу шклянку чаю, господар виняв з кишені дзигар, подивився, яка була година, і мовив жінці Скажеш Ганні подати мені умиватися в кабінеті. Хіба йдеш куди? спитала пані. Думаю, піти на який час до Івановських. Сьогодні вони збираються, відповів пан. До Івановських? І я пішла б. Давно у них не була. Власне, оце святками збиралася. По обличчю пана господаря пройшов ніби прикрий рух. Попросту сказавши, він трохи скривився. Як хочеш, мовив, але з ким же будуть діти? З нянькою, відповіла пані. Я поклала б їх спати при собі, а потім, здається мені, нянька могла ж би побути з ними. Господар з якоюсь непевністю повів бровами, далі мовив замислено. Вася кашляє. Сьогодні, поки ти ходила, я скільки раз чув, як він заходився а Манюся увесь час кричала в няньки. Чи вона до няньки ще не звикла, чи хвора, чи що? Чом же ти не подивився, що там їй таке було? Можна ж було взагалі наглянути дітей без мене. Пан господар поглянув на жінку з таким дивуванням, якби вона сказала йому, чом він без неї не злітав на місяць. Однак не сказав нічого, тільки здвигнув плечима і знову топив очі в книжці дочитавши до кінця, либонь, якесь оповідання чи шматок роману, мовив, устаючи. Так скажеш Ганні подать води в кабінет. Ганни нема, коротко зауважила пані. Де ж вона? Відпросилася у мене на цей вечір. Чудова річ, взяти й порозпускати слух. Так у нас завжди. Зовсім не завжди, а треба же слугам знати колись свято. Тепер же різдвяні святки, останній день. Ну так, а тим часом нема кому подати з банка води. Чого ж нема кому? Нянько, дайте сюди дитину і подайте панові умиватися. Нянька охоче здала кудлаточку на паніни руки і пішла по воду. Далі пан подався до кабінету, а пані зосталась мовчазна за столом, з дитиною на колінах. Пройшов якийсь час. Пані господиня вспіла вже покласти кудлаточку манюсю спати і витерла терпентиною грудці Васі. Отже й хлопчик теж лежав уже в ліжку. Якось в спочивальню увійшов пан господар, вже зовсім прибраний, насвіжо умитий і причесаний. Від його навіть ішов дух пахощів. Дай мені саню чисту хустку, мовив він жінці, потім додав. А ти, значить, не йдеш? Відкіля ж те і значить, мала казати жінка, але якась досада закипіла в неї в грудях і не дала їй сказати того. Вона промовчала, далі теж мовчки, подала чоловікові хустку з комоди. Беручи тую хустку, пан міг би постерегти осібний вираз на жінчинім обличчі, бо тая досада і без слів малювалася досить замітно і зрозуміло. Чи зрозумів же господар, чи ні, що думала на відповідь жінка, тільки він, поглянувши на дзигарок, сказав Та й пізно вже. Якщо йти тобі до Івановських, то треба ж було переодягтись, бо в українському ж убранню ніякого йти на вечір. Ну, а поки б ти перебралась, то було б уже зовсім пізно. Я вже зовсім зібраний. Скажи за мною зачинить двері, додав пан через скільки хвилин, бувши вже в другій хаті. Няньки не було у покоях а через те пані, взявши лампу, пішла випроваджати пана сама. Стоячи з світлом на порозі прихожій та злегка прислонившись до одвірок, вона дивилась на останні збори його, а він, закриваючи хусткою горло і сніжно-білу пазуху, стояв поблизу, такий прибраний, освіжений, ніби розквітлий. Пані кинулось у вічі, що навіть вус його був підкручений, немов штучніше, ніж завжди немов чимсь підшмарований та напручений, подумала пані. Але як би ж це могло бути, коли у їх і в заводі не було такого знадобу? От уже й калоші взуті, пальто защепнуто. Бувай здорова, мовив пан, виходячи з прихожої, і додав у коридорі. Так от що, не здумай, прошу тебе дожидати мене, поки прийду від Івановських лягай раніше спати. Тобі найбільше шкодить, як ти пересидишся довго з вечора. Будь здорова! Останнє слово донеслося разом з хвилею свіжого повітря, що вірвалось в коридор, як пан відчиняв надвірні двері, виходячи на вулицю. Пані замкнула двері і, злегка затремтівши від холоду в тому легкому убранню, подалася до покоїв. В першій хаті вона поставила свою невеличку лампу на столі Спочивальні світла вже не треба було, бо діти вже спали. В покоях було зовсім тихо. Пані, опустивши голову, постояла з кілька хвилин біля стола, потім пройшлася задумана по хаті, ледве освіченій тою лампочкою. Було так самотно і смутно, немов журливо скрипнула мостина під ногою, і з їдальні доносилось до кучне цокання годинника. Пані Олександра підійшла до вікна і навіть відчинила квартирку. На дворі було доволі ясно, немов ясніше, ніж в хаті. Тихо так, перелітали малесенькі пущиночки снігові. От одна упала на руку пані Олександрі. Під самим вікном пройшли двоє молодих людей, голосно розмовляючи, а от промайнули санки так швидко, і немов зовсім без гуку. Поспішають всі кудись, гадала пані Олександра. Що ж, Свято, останній день свят, бавляться. Ще хвилину постояла, дивлячись в ту білясту, свіжу млу, потім зачинила квартирку і знов підійшла до стола. Почитати б щонебудь. Година дозвільна. Що ж, тепер можна взяти нову книжку журналу. Тепер вона не зайнята. Пані Олександра пройшла в кабінет по книжку. Там ще горіла свічка і освічувала досить велике і зовсім не поетичне безладдя, що панувало в тій невеликій кімнаті. Серед хати стояв навколо обхлюпаний стільчик з тими знадобами до умивання. На канапі лежали частини скинутого панового убрання. Все те було розкидано так, немов його не треба буде ніколи. Пані ледві не спіткнулась на чоботи. Ті старі хатні чоботи, кинуті вже зовсім з презирством. Прибравши чоботи на бік, пані підійшла до стола, шукаючи журналу. Дійсно, книжка лежала там, розгорнена серединою наверх, на тому місці, де кінчалось прочитане паном оповідання. Цікава я знати, що він так пильно читав, погадала пані Олександра і перегортнула оповідання. Роздвоєне копито, роман, переклад з англійської мови, промайнула вона. Так от, що його так притягло до себе, промайнуло в паніній думці, і блідий усміх з'явився на її вустах. Беручи книжку, вона глянула мимоволі на дзеркало, що перед ним причепурявся пан господар. Разом з щіткою і гребінцем лежав. Що це таке? Шматочок фіксатуару. А це ж звідки? Так от від чого панський вуз став такий зграбненький. От воно що. Взявши свічку з кабінету, вона перейшла з книжкою в гостинну і, сівши край стола, взялася до читання. Та ледві вона розглянулася книжці, що в їй було цікавого, як почула із спочивальні Васин кашель, якийсь непевний. Олександра скочила і подалася до спочивальні. Ні, хлопчик не гарячий. Це, може, так, поміркувала вона, оглянувши турботно хлопчика. Укривши його, пішла знов до свого читання, але тому читанню щось не велося цього вечора. За яку півгодину прокинулася Манюся, взявши відразу голосну нетерплячу ноту. Пані Олександра, либонь, гадала, що її виручить нянька, але нянька, певне, досить прислухалась до того плачу і тепер не чула його за своїм власним смачним хропінням. Маня заводила дедалі дужче. Пані Олександра мусила прийти, взяти її на руки і пройти з нею скільки раз по хаті. Дитина втихла, заснула знов, але ж ледві мати опустила її на подушку, як вона зараз теє почула, і прокинулася знов з плачем. Треба було знов брати і носити носити та приспівувати як можна сновійніш. Наостанку Манюся вже лежить спокійно у своєму ліжкові, успавшися уже міцно, але ж як стомилася її мама. Вона стоїть бліда, випростуючи спину та зомлілі руки. Ну, треба ще перенести на ліжко до себе Васю, бо щось він все покашлює. Треба глядіти, щоб не розкривався вночі. Перенісши Васю, пані Олександра на часинку прилягла біля його, щоб приспати хлопчика, трохи пробудженого тим переносінням. Даючи при тім пільгу й собі, пані Олександра рішала одно загальне питання чого то, як довго носити на руках дитину? Найбільше болить шия. Адже ж у всякім разі не на шиї носиш дитину, одначе так розболиться власне шия, що страх, мабуть, тягне аж там. Далі думка пані Олександри перейшла на інше. Яка б то вже мала бути година? Ще не повинно бути дуже пізно, ще можна довго читати. А що ж це Агата не приїздить з тим доміном? Чи то вона знайшла готове, чи ще, може, приїде ладнувати його тут? Той і знає, як там по-їхньому, чи то воно вже пізно, чи ще рано до маскараду. З вулиці доносяться якісь звуки, немов хтось кличе із звозчика, немов уже хтось їде. От хтось ніби спинився коло парадного ганку, немов дзвонять. Ні, це миші, або Васин кіт скочив на шавку та й цокотить шклянками. Але ж бо ні, так і дзвонить хтось. Це агата. Треба йти очинити їй. Олександра йде, очиняє. Так, це агата жвава, говірка, вбігає прихожу, розвіває холод своєю ротондою, скидаючи її, і щось таке говорить, через що вона досі не приїздила. Ну, та ще є час, мовляє вона Олександрі. Ми з тобою в одну мить спорудимо доміно. Дай же перше всього поцілувати тебе. Пані Олександра вітається, потім добуває більше світла. Так ясно стало, шукає всі знадоби для шиття. Голку, нитки, шпильки, наперсток. Ах, той наперсток. Завжди він тоді загубиться, як його найпотрібніш. Ну, слава Богу, вже все знайшлося. Олександра вмостилася, так і там, у тій невеличкій гостині, і хоче братись до шиття. Ну, покажи ж мені, що тут треба робити. Я тут і що? питає вона вагати, розгортаючи з вузла шматки матерії, либонь, розпорані з якогось убрання. А от бачиш серце, лепече Агата. Оці шматки треба шити. Так, як-небудь, аби щепить, а тут розпустити. Тутечка буде бант, потім отак зібрать. А оце капішон на голову надінеться. Я вже його зліпила, тільки пришить. Потім отут обшиється плетевом і буде чудово. То ти перше всього отут ший, моя люба, я тобі зараз допоможу тільки папиросу викурю. Агата отслонилась на крісло і закурила папироску, не перестаючи базікати. Олександра, шиючи, з усміхом слухала її. А де ж твій благовірний? питала Агата. Пішов до знайомих на вечір. У їх сьогодні збираються. Це їх призначений день, субота. А, знаємо ми ті призначені дні. Чом же він тебе не взяв? Так, відповіла Олександра і жваво додала. А отже я тебе дожидала. Як же я могла йти з дому? А, дякую, серденько, яка ж ти добра. Тільки задля твоєї власної користи раджу тобі не бути занадто доброю. Що занадто, то не добре. Ну, ну, гаразд, покажи краще, що тут далі шити, бо я вже не знаю. Далі? Отак буде. А потім капішони банти вже на мені поприпинаєш, бо я ще сама добре не знаю, як воно прийдеться. А надіну я доміно прямо на оцю спідницю. Я вже зовсім прибрана і причесана. Бачиш? Тільки доміно. Ах, я вколола собі палець. Ну, та це нічого. Це знак, що хтось закохається. Хто ж би то? Однак ти зручніша від мене. Я тобі тільки заважаю, ну то й сама, а мені дозволь ще одну папіросочку викурити. Та кури собі, кури. Доміно готове. Як справді швидко воно пошилось, агата вже повертається в йому перед дзеркалом, зашпилюючи спереду і примовляючи. Гарно, чудово! Я дуже рада, що доготила тобі, відповідає Олександра. Хоч зроду й не думала, що колись такі речі шитиму. А, голубонько, ніхто не знає, що колись трапиться. Спасибі ж тобі, спасибі, моє серденько, мовить Агата, виціловуючи Олександру. Потім, держучи її за руку і дивлячись її в вічі, додає Але ж я маю тебе просити ще про одну річ. Що таке? Кажи. Поїдьмо зо мною в маскарад. Що? Голубонько, зроби мені компанію і поїдь зо мною в маскарад. Та що це ти говориш? Я маскара? Оце вигадала. Та я зроду з віку там не була. Так що ще не була? Отже, власне, через те й слід тобі хоч раз там побувати, щоб мати розуміння, що то таке єсть маскарад. У всякім разі тобі буде цікаво побачити. Побачиш ту юрбу, всякі убрання, почуєш забавні розмови. Далебі, це дуже, дуже цікаво. Голубонько, серденько, поїдемо. Ну, для мене. До того ж, я ручуся тобі, що ти не жалкуватимеш, як поїдеш зо мною. Для тебе це теж буде цікаво, бо це справді для тебе щось зовсім невідоме. Це дуже цікаво. Може бути, але я не знаю. Чого ти так напомагаєшся, щоб, власне, я була тобі за компанію? У тебе стільки знайомих, між ними, напевно, багато є таких, що їм далеко подобніше їздити по маскарадах, ніж мені. Так, звичайно, знайомих у мене є багато. Навіть мої найближчі знайомі збираються цього вечора маскарад, туди ж таки в клуб. Але я, власне, хочу поїхати окроме щоб вони навіть не знали, що я буду в маскараді. Я хочу їх інтригувати, розумієш? Ну, а самі з'явитися якось не хочеться. Поїде, моя пташечко. Далебі, не знаю. Якось воно для мене так чудно. Та чого ж чудно? Чому ж тобі трохи не побавитись? Що ж ти справді замурувалась у своїх чотирьох стінах, чи що? Адже ж не бійсь, твоя дружина подалась кудись, бавиться собі. Чому ж і тобі не провітритись трохи? Ну, ну, збирайся, хутенько, що там довго розважати? Та що ж ти кажеш? Як і в що збирайся? У мене ж ніякісінького костюму нема для маскараду. Агата на часинку замислилась, а Олександра провадила далі. Отже ж, бачиш, ти собі якесь доміно злаштувала а у мене навіть нема з чого зробити, хоч би я й хотіла. Та й охоти я до цього клопоту не маю, скажу тобі по правді. Стрівай, оживилася гата. Яка ти чудна! На що ж тобі клопотатись, коли ти вже маєш готовий костюм для маскараду? На що тобі ліпший маскарадний костюм, як український, оцей, що на тобі? На який-небудь призначений день у йому було б ніяково йти. Незвичайно, це правда. А маскарад саме. Звичайно, треба тільки трохи оживити твоє обрання. От додати більше намиста, стьонжок, чогось такого. Де твої убори? Давай мені сюди, я сама виберу. Та шукай чогось такого, у що ти рідше вбираєшся, щоб тебе не пізнали відразу. Ой, лишенько мені з тобою сміялась Олександра. Ну, ну, худенько, давай сюди все, що маєш. Давай гребінця, я тебе сама зачешу й приберу. Хутко. Скрині й скриньки відчиняються, кругом робиться гармида. Через якийсь час Олександра стоїть перед дзеркалом та і не та. Коси їй зачесано зовсім по іншому і оздоблено яскравою стрічкою, кісниками. На шиї між коралями і гранатками грають промінням два шнурки доданого золотистого намиста. Обличчя теж стало якесь інше, бо в йому грає краска оживлення, а від жартовливого сміху грають теж іскорки в очах. Агата повертає Олександру за плечі, мовлячи Ну, чим же не чудовий костюм? Та ти в йому така гарненька, що просто напрочуд. Шкода навіть маску надівати. Ну та дарма. Панове добродії вміють духом пізнавати і під маскою, котора гарна. Ах, чекай же, справді, спинила її Олександра. Ще ж треба маски, а де ж я її візьму? О, журба, заїдемо й купимо. Цей крам цілу ніч продається. Обидві пані на вулиці, хутко йдуть тротуаром, що укритий свіжим легесеньким сніжком. Повітря свіже і разом м'яке, в йому так вільно розходиться дзвінкий сміх та гомін молодий дам. Ізвощик! Ізвощик! тонко й проникливо гукає агата. Підлітають разом двоє санок. Пані з веселим сміхом сідають в одні і, зап'явшись тим хвартухом, рушають туди, угору. Як славно їхати! Дорога чудова, санки біжать так швидко, минають будинки, білясті дерева михтить у синюватій млі вуличне світло, простягаючись двома веселими низками. Після душного хатнього повітря дишиться легко, бадьоро, славно. От шумлять збоку, наганяють другі санки, треті, чути гучний поклик візника, гомін із саней. Може, ці поспішають туди, міркує Олександра, і серце їй починає битися турботно, і цікаво, і мов би, страшно чогось. На хрещатику ліхтарі горять рясніше, ясніше, людей більше, і всі немов поспішають туди. Наші заскочили парикмахерську, купили маску і далі. А вже близько, ось ось приїдуть. От і клуб той, висока будова, що сяє огнями, кологанку шарвару, поспішно вилізають люди з санок, гукають полицейські, широкі двері відчинено навстежи. Наші пані війшли в них разом з другими таємними маскарадними гостями і простують далі ясно освіченим коридором. Пані Олександрі, власне, таки зробилося страшно. Чого вона тута? Аж серце вже не б'ється так дуже, а ніби стиснулося в грудях. Вона якось непритомно скинула з себе, там же, де я гата, свою верхню одежу, поправила на собі все і йде поруч за гатою далі, до тієї світлиці звідтіль уже гримить музика, близько дверей її вже зовсім бере острах, і вона, придержавши за руку агату, каже їй, збиваючись: Послухай, може б, чи не можна б тобі самій увійти без мене, а я вернуся. Вже ж я тебе провела. Справді, мені так якось зовсім не хочеться. Іди сама. Агата дивиться на Олександру широким поглядом, мов не розуміючи її мови. Далі раптом говорить Чого це ти вигадала? Назад, перед самими дверима? Ото чудачка. Дай сюди руку, я тебе не пущу. Це тобі так відразу здається, а потім побачиш, що буде забавно. Самої жагати очі світилися вже крізь маску огнем утіхи, маскарадної загари. Отож вона цупко держить за руку і веде за собою свою товаришку, розглядаючися при тім побіч себе в маскарадній юрбі. Господи, що це таке? Мимоволі встало в думці в Олександри, коли вони війшли вже в саму світлицю. При лунанню музики, при ясному світлі стількох величезних люстер, посередині залі йшли танці, але їх можна було хучі почувати, ніж бачити за надзвичайним натовпом люду, що заповняв собою всю просторінь по боках залі, між стінами й колонадою. Танцювали десь там усередині, поза юрбою. Ця величезна юрба, власне, мала в собі щось гнітюче. Вона давила сама себе ледві посуваючись уперед густою лавою. Вона давила й увагу окромих учасників з самими розмаїтними враженнями. Що за витворні постаті, що за обличчя з тими личинами? Найскромніші чорні жіночі маски мають у великому числі щось вражливе, несвітське, гаряче повітря, сповнене розмаїтими пахощами та немов проняте загарою, що виривається у тих хімерних постатей з блискучими очима. У всьому тому шарварку стоїть безладний, немов нелюдський гамір, змішаний з потворених голосів та спотвореного сміху. Тая дивна людська юрба підхопила агату з Олександрою і потягла з собою. Вони зівільно посувалися вкупі з тою юрбою, без свідомості, куди, до якої мети йдуть вони. Вони йшли, куди несла їх та стихійна хвиля. Олександрі стало душно, зацікавлена і разом пригнічена тими повітними враженнями. Вона почувала, немов який чад вступав їй в голову. У висках міцно стукало. Відразу хода Агатина змінилась. Олександра, йдучи під руку з нею, почула, що товаришка її, хоча й поступаючи все за юрбою, має вже якусь певну мету в своїм поступанню, йде швидше, керує ближче до колонади, до тих білих двох стовпів, де стоять мужчини, споглядаючи на людську лаву. Ходім же туди, будемо інтригувати отих панів, каже Агата, і в голосі її чути відмінну цікавість. Либонь, ті панове були їй відомі, інтересні. Найбільше до одного з них, високого чорнявого офіцера, рвалося проміння її блискучих очей. Ходім, ходім, провадила вона поривно. Ні, ні, на милость Бога, відповідала їй Олександра. Іди сама, лиши мене. Я посижу трохи он там, коло стіни. Ти втечеш? Ні, дала б і ні. Тепер уже все одно, а тільки я втомилась. Я не можу йти за тобою. До того ж я зовсім не тямлю інтригувати, додала Олександра з блідим усміхом. Я буду тільки заважати тобі. Либонь, те ж саме погадала й Агата, однак вона покивала Олександрі своїм жвавим пальчиком, мовлячи Ну, глядиш, не втечи, я до тебе хутко прийду. Добре, добре, я буду тут, мовила, вириваючись Олександра і, протиснувшись крізь юрбу, сіла на низькій оксамитній канапці під стіною. Там вона почувала себе краще і без перешкоди роздивлялась на ту лаву, що все посувалась кругом залі, поза колонадою. Немов у калейдоскопі все мінялось перед Олександриними очима, видовище тієї юрби. Ледві проведе поглядом одні химерні постаті, як уже напливають інші, ще химерніші. Вона бачить то різке вимахування руками, то близько нахилені голови одна до одної, то мовчазний гарячий погляд, чути то безвиразне пищання, то зухвалий сміх. Одначе, які гідкі деякі маски, міркує Олександра. От хоч би ті дві, убрані туркенями, які в їх противні рухи. Он одна зачіпає молодого, доволі скромного панича. Він відстороняється, одмовляє лиш малим усміхом. Однак маска не вгаває, залицяється, і от він уже там далі пішов під руку з тією туркеною. А ось друга пара проходить так близько повз Олександру, що вона немов почуває, як кавалер стискає руку своєї дами. Обоє в штучних костюмах. Він Мефістофель, а вона черничка, і обоє в масках, але обоє, видно, добре пізнали одне другого і добре знаються. Олександрі так вільно споглядати все те видовище, Її пак уже напевне тут ніхто не знає, хоч би вона й скинула маску. Вона приглядається до теї юрби незамаскованих мужчин і, звичайно, не бачить ні одного обличчя знайомого. Звичайно, хто ж із її знайомих буває в маскарадах? Коли це зненацька, хтось озивався над самою головою у неї. Що ж ти, прекрасна українко, сидиш сама? Олександра вся затремтіла. Чи ти, може, умовилась та призначила кому-небудь таємне стрівання, і, власне, того й сидиш біля дверей, що дожидаєш милого твоєму серцю? Так отже я сяду на його місці. По тій мові коло Олександри сідає якийсь пан. Вона не бачить, який він. Перед нею мелькнула тільки його широка біла пазуха і чорне убрання та жовті прижовті рукавички, Олександра мимовільно відхилялась від його, відсторонилась з острахом. Власне, з острахом, немоби до неї нагло причепився хтось вечірньою добою в темній порожній вулиці. А тим часом тут було так ясно, так людно і так вільно кожному зачіпати всіх. У всякім же разі можна було коли не шукати самій того зачіпання, то все ж таки й не боятись невідомих кавалерів. Однак Олександра почула, немов її хто окропом облив, і ні слова не відповідала своєму сусідові. Що ж ти мовчиш, моя люба маско? мовив пан, заглядаючи до неї. Чи ти справді така соромлива українка? То ти б ще рукавом закрилася поверх маски. Знаєш, як селянки закриваються. Чи той жарт розсмішив Олександру, чи взагалі хвиля безпритомного жаху откотилася їй від серця, тільки вона вже оговталась і навіть усміхнулась. Чого я справді так злякалася, промайнуло в її думці. Тож таки мене ніхто не з'їсть тут, хоч і заговорить. Отже вона й одмовила. Нащо ж мені закриватись рукавом, коли мене досить закриває маска? Маска? О, мила україночко, маску надівають не з соромливості, котра її наділа, та вже мало знається з соромливостю. Через те мене твоя соромливість і дивує. Ти її залиши. Знаєш, як то кажуть, назвавсь грибком, лізь у козубеньку. Я прийшла подивитись на інших. Так, так, це ти правду кажеш. Ти тут в перший раз. А ви по чим знаєте? Ха-ха-ха, по чим? По всьому. Ти навіть не вмієш пищати, говориш звичайним голосом. А оце, що ти до мене говориш ви, хіба не свідчить, що ти ще зовсім не звикла до маскарадних звичаїв? Я знаю їх, але не хочу приставати до їх. Олександра знову цунулась далі від пана. Як собі хочеш, Однак немає з чого отсторонятись. Ти не можеш заборонити мені сидіти коло тебе і розглядати тебе. Я радила б вам краще скористувати з маскарадної забави і пошукати інтересніших масок, більше відповідних вашим жаданням та шуканням. На що? Я із тебе задоволений. У тебе зграбні плечки, гарна коса і, очевидно, своя. А це тепер дуже велике чудо. Потім я бачу і під маскою, що ти маєш бути гарненька і молода. О, на твоєму миленькому підборіддячку і на такій же шийці нема найменшого сліду косметики. Потім лишіть ваші спостереження, он до вас говорять. Дійсно, до пана говорила якась маска, вся закутана в чорну прозору тканку, а він, зігнувши спину, як розманіжений кіт, та, повернувшись до Олександри і залицяючись до неї, не замічав тієї маски. Тепер він повернувся, і чорна маска проказала йому знов свої слова. Послухай, я тебе знаю. Ох, моя люба маско, бодай тебе. Я думав, що ти мені щось розумнішого скажеш. Та моє ж обличчя звісне всьому городові, відповів пан, не змельнувши. Твоє обличчя але не всі твої справи. А я знаю всі твої пакосні штуки. Ану ну, плещи. Може, і для мене щось цікавого нового скажеш. Шкода мови псувати. Я краще скажу тобі новину про когось іншого. Дійсно, для тебе цікаво. Амелька знов приїхала і ось тут маскараді. А, -а, а, хочеш, я тобі покажу її? А вже ж покажи. А що ж мені буде за те? Бо ти сам ні за що її не знайдеш. Та ж повинна ж мені бути нагорода. Буде за те вечеря. Ну, буде, тільки страви по моєму вибору, бо ти часом занадто вигадлива бувають для чужої кишені. Чуєш? Вибір страв буде мій. Та добре вже, добре. Ходім, охоче закінчив свій торг пан у жовтих рукавичках і встав. Отходячи з чорною маскою під руку, він повернувся до Олександри, мовлячи Ну, бувай здорова, прекрасна українко. Прийми ж од мене щиру правду, або зовсім не ходи по маскарадах, або стань сміливішою та менше соромливою. Пан засміявся і одійшов з маскою. Олександрі, власне, в той момент стало так противно, так гидко, Невже ж, думала вона, для такої утіхи їздять у маскарад? Душний шарварок, найпустіша верзотня Амельки, торг за вечерю. Але ж як душно справді, а надто цей дурної личини, міркує сама собі наша Олександра. Скинути її, чи що? Все одно мене тут ніхто не знає. До того ж без неї, може, не буде того права чіплятися кожному. Вона скинула маску і, обвіваючи хусточкою своє розжаріле обличчя, дивилась без ваги перед собою. Різні постаті, чудернацькі убрання, вони пересувались перед очима, немов звісні маріонетки. Зненацька погляд її упав на двох військових. Ось один з них оглянувся. Безуважне око його пройшло по ряду всіх тих людей, що сиділи на тій же довгій канапі, де сиділа й Олександра. Погляд той на одній постаті спинився. Леонтовський, він, промайнуло в думці Олександри. Леонтовський теж пізнав її, але він не рушав з місця, либонь, теж занадто здивований. Олександрі стало смішно з того великого дивування його, і вона усміхнулась назустріч його думці. Тоді він сказав слово своєму товаришу, одрізвився від його і підійшов до Олександри. Ви? Це ви, пані Олександро? От не сподівався зустріти вас на маскараді. З ким же ви тут? Олександра, сміючись, розказала йому, яким чином вона попала в маскарад. Леонтовський сів коло неї так радо, розмову повів так охоче. Олександрі теж зробилось вільніше на душі. Вона оживилась, зустрівши принаймні знайому людину, говорила веселіше, приязніше, ніж тоді на улиці. Аж ось вона зауважила іншого високого військового того, що до його підійшла була агата і потім поринула десь у юрбі. Тепер агата йшла під руку з тим військовим, сміючись, і до іншого кавалера, що йшов з другого боку, так і йшли втрьох. Послухайте, ходім звідси. хутко мовила Олександра Леонтовському, встала і, наложивши хутенько маску, подалась близько гостинну. Вона йшла так швидко, що Леонтовський ледве поспівав за нею, але тим способом удалось Олександрі минути агату і її товариство. Двері в гостинну були відчинені навстеж. Туди вільно доходив і грім від музик і маскарадний гамір. Але все ж в гостині не було такого натовпу. Олександра сіла аж геть коло вікна, в глибині його в куточку, заслоненому великими квітками. Тут можна було дихнути вільніше, відпочити від маскарадного враження, тут можна почути себе скромніше, тут можна почувати себе окроміше від тієї навісної юрби. Як я радий, що зустрів вас, говорив тим часом Леонтовський. Так давно я вас не бачив, але ж ви зовсім не змінились. Ви все та сама. У розмові з вами відпочиваєш душею. Гаразд, гаразд, я все це чула, відмовляє жартовливо Олександра. А ви розкажіть ліпше, як вам жилося за цей час, що думаєте робити далі? Розмова велася довгенько. Леонтовський оповідав, як він жив в академії, до якого він належав кружка, з якими враженнями покинув Петербург. Не знаю, що буде зо мною далі, закінчив він. Певної мети не бачу перед собою, та й хто її бачить тепер. Побачимо, що дасть життя а його треба бачити таким, як воно єсть, без прикрашування і без зайвої догани. А чи й визначиться і спосіб причинитися до якоїсь, хоч і малозамітної праці, прилучитися до якогось доброго гурту, а не блукати якоюсь овцею без стада. Леонтовський умовк і задумано дивився на Олександру. Ну, тим часом не єсте овцею без стада, жартовливо вкинула Олександра, щоб одвести від себе той довгий погляд, що починав їй заважати. Оно яке стадо попали. Леонтовський усміхнувся і склонив голову на руку. Це правда, хоч я якось з нічев'я попав сьогодні усе стадо, але ж доля доволі покарала мене за все. Тут я зустрівся з вами. Що таке? То це вже виходить лихом? Либонь, що лихом, провадив низьким тихим голосом Леонтовський. Багацько дечого, що було замерло, вгамувалось, тепер прокинулось знов для того, щоб рвати мені душу. Ось тепер я втішений, щасливий, але ж яка перспектива далі? Ви дозволите мені бачити вас хоч за цей короткий час мого пробування тут? Дозволите прийти до вас? Сьогодні ранком ви були така неласкава до мене, ані найменшого слова за просіння, а я не зважився сам просити тієї ласки. Мені здалось, що ви умисне не сказали того слова, а його вимагала сама звичайна гречність. Це правда, я умисне не покликала вас зайти. Через що ж це так? А, це довга розмова. Так буде краще. Власне, коли те, що ви зараз сказали, правда, то так буде краще для вас. Ну, та й годі про це. А от що, коли вже ми попали в стадо, то й надивімося на його. Ходім туди. Справді, ходім в залю. Я хочу побачити, що там діється. До того ж, чуєте, якого пориваючого фальса грають? Олександра встала. Леонтовський пильно подивився на неї, немов перевіряючи, скільки щирості було в її мові але обличчя Олександрини було закрите маскою. Леонтовський мовчки подався слідом за нею в залю. Вони перейшли в світлицю, стали біля колони і дивилися на охочих до танців. Все той же калейдоскоп, тільки постаті тут ворушаться жвавіше, зграбніше, але ще з більшою загарою. Вальс, що сподобався Олександрі, був дійсно хороший. Звуки його лунали вільно, розкішно й співучо. Десь проміж ними бреніла малесенька минорна нотка, та вона ще додавала краси тій балювій музиці, і вся та незвична утіха здавалась, немов якоюсь мрією, чимсь поетичнішим. Ви хотіли змішатися з сею юрбою, жадібної до втіхи? Бажаєте круг вальсу? питав Олександру Леонтовський. Ні, відповіла вона йому, дивлячись у бік. Взагалі вона ледве чула його. Те, що вона раптом почула, цілком відірвало її увагу і від того вальса, і від всеї юрби, жадібної довтіхи. Олександра чула голос одного тільки гостя, що жадав маскарадної втіхи. Голос свого чоловіка. Так, це був він, її костик, отой пан, що стояв ось тут зовсім близько, біля сусіднього стовпа, повернувши сюди обличчя і говорячи з двома масками. Костик усміхався. Він не то щоб залицявся, але розмовляв вільно і, либон, доладно. Маски надто охоче базікали з ним, найпаче одна з них в московському убранню, червоному сарахвані, білій легенькій сорочці з закоченими рукавами. На вроду вона була повна, розсипчаста. Але костик, костик тут, міркує Олександра. І маски його зачіпають, і він лепече так зручненько. Оце так несподіванка, цікавість. Зненацька в грудях у неї сперлося якесь дивне почуття, і забивало їй дух, і робилося так смішно. Він стоїть тут з масками і не знає, що я тут. Дивлюсь на його, споглядаю його виступи, сміялась Олександра. Що вам таке? питає Олександру Леонтовський. Нічого, відповідає вона йому з осміхом, з блеском шидерства в очах і рушає з місця. Ось вона поступила з кілька кроків і стала коло свого мужа, прислухаючись до його розмови з дамами. Маска та я бояриня запевняла Костя, що вона його знає, що почула духом його присутність тут і через те й собі прибула. Кость відповідав, що хоч не має щастя знати прекрасну маску, але дуже вдячний її гречному духові, що знайшов його тут, в такій численній юрбі. Потім глянув на маску українку, що з рішучим виглядом дивилась на його, немов би лагодилась його зачепити, і сказав з усміхом: А ти, маско, Чого так мене пильнуєш? Може, й ти скажеш, що мене знаєш? Ні, ти вже доволі чув всього від інших, відповіла Олександра зміненим голосом. Я скажу тобі, що ти мене знаєш. Так, так, костику, ти мене добре знаєш. При слові костик зацікавлений пан сп'ятився, постерігши, що ця маска справді його знала. Далі на виду в його з'явилася ще більша цікавість, і він спитав якось зовсім щиро. Де ж ми з тобою зустрівалися, скажи? Де ми зустрівалися? Ха-ха-ха. О, де ми з тобою зустрівалися? Ну, добре, я тобі скажу, почала Олександра. Пам'ятаєш, ботанічний сад, соловейкові співи, милі розмови, забув. Не пам'ятаєш, то не варто з тобою й говорити. По тій мові Олександра швидко повернулась і пішла, засміявшись від костика. Вона чула, як він поступився вслід за нею, мовлячи Постій, постій, не втікай Але вона взяла під руку Леонтовського і пішла вперед проміж юрбою. Та лиши її, мовила маска в сарафані панові Константинові. Невже ти справді думаєш, що вона тебе знає? Їй добре, звісно, що кожний з киян бував у ботанічному саду, слухав там соловіїв, провадив милі розмови. По таких прикметах можна кожного запевнити, ніби з ним зналась. Лиши її. Але пан Кость, дарма, що маска бояриня взяла вже його під руку, все доганяв ту україночку, що так його зацікавила а Олександра щось веселе говорила своєму кавалерові, нервово сміючись і думаючи. Когось женеться за мною через те, що не пізнав мене, через те, що має за якусь чужу маску. Ха-ха-ха, отут отак. Ну, от бачиш, говорила пану Костеві бояриня. Вона зацікавила тебе і більше їй нічого не треба. Не заважай же їй, бачиш? як вона зайнята своїм охвицером. Ходім краще пройдемо кружок вальсу. Хочеш? Ну, ходім же, ходім. З тим словом, бояриня положила свою голу повну руку на плече Костеві, і Олександра бачила, як її кость обгорнув боярню за стан та й рушив з нею під лад того гарного вальсу, між танечний гурт. Стійте, стійте, одну хвилиночку мовила Олександра Леонтовському і підійшла ближче до танцюючих. От вона, тая пара, вже полинула, кость з бояриною, але нічого. Кость звивається, не треба краще. Бач, як обертає зручненько. Браво! Протанцювавши, кості його дама спинились десь на другім кінці і замішались у юрбі. Ну, що ж, Бажаєте ви кружок вальсу? питав Леонтовський у Олександри. Ні, бачите ж, який там навісний шарварок. Пари штовхаються, налітають одна на одну. Не хочеться мені танцювати. Ви якась не своя зробились. Що вам таке? Ви так зів'яли одразу. Та щось голова болить, душно тут. Де б тут можна було хоч води напитися? питала Олександра в знесиллі, прислоняючись до стовпа. Та ходімо ж до буфету, кликав її Леонтовський. Звичайно, там можна знайти щось для прохолоди. Ходім. Вони подалися з великої світлиці до буфету. Поступати прийшлося з великим трудом, і в залі, і в буфеті, в тому великому покою, заставленому столами. Там, в густих хмарах диму сиділо теж багато маскарадного люду. Було вже доволі пізно, і настала пора вечеряти. Випивши лимонаду, Олександра бажала б залишити все около, сповнене диму, брязкотні від посуду, гомону підпилих людей. Однак їй хотілося побачити, чи нема тут костя. Їй здалося ще в залі, ніби він після танців подався сюди. Олександра водила очима поза столами зненацька серце їй тьохнуло. Ось він, ось тут, сидить за столом під стіною. Дійсно, пан Кость сидів за столом під стіною, вкупі з маскою бояринею. Слуга якраз ніс для них якусь потраву. Ну, так, звичайно, тут смачніш готують, ніж дома, погадала Олександра. Леонтовський щось там порався коло прилавка, Олександра стояла, важко дишучи, нервово смикаючи похололими руками кінці свого кісника. Далі та шовкова стяжечка висмикнулася з коси і зосталася в неї в руці. Олександра спершу якось непритомно подивилась на ту червону стрічечку з блакитними квіточками. Потім погляд її спалахнув, і вона, зважливо простуючись між юрбою, подалась до столика, де сидів кость. Хліб да сіль, костику, мовила вона йому. А се ти, мила маско, відповів кость, трохи збившися. Я, я, бувай здоров, я уже йду. Тільки хочу заставити тобі оцю стьонжечку на спомин. Вона теж бувала з нами в ботанічному саду і була свідком тих розмов, що після них я ніколи не сподівалася би щоб ти став вечеряти з першою стрічною маскою. Олександра кинула костеві свою стьоншку і хутко подалася з буфету. Кось зостався, мов стовпілий, а його маска голосно покликнула. Дивіться, з ласки, яка чудачка. Саме як Олександра виходила з буфету під руку з Леонтовським, вона зустрілася з тим паном у жовтих рукавичках що розмовляв з нею з самого початку. Він ішов тепер з двома масками до буфету. А, покликнув він, зауваживши Олександру. Це ти, прекрасна україночко, і вже в парі хвалю, хвалю. Так ти, значить, послухала моєї ради, так? Відчепись, кинула йому бредливо Олександра. А вже й ти навчилася казати, покликнув пан, зовсім не сп'ятившись. Далі, сміючись, подався з своїми масками до буфету. Куди ж ви? питав Олександру Леонтовський, бачивши, що вона минає двері до світлиці. Хіба ви не хочете вернутися в залю? Ні, я вас прошу. проведіть мене туди, вниз зовсім. Я поїду додому. Я не хочу більше тут бути. Тут бридота, якесь багно і більше нічого. Проведіть мене, будьте ласкаві, бо всій юрбі, власне, страшно самі йти. То чого ж це ви? питав збентежений Леонтовський. Ще ж рано, куди ж ви? Ні, ні, я хочу додому. Проведите мене, прошу вас, намагалась Олександра. Чиню вашу волю, відповів Леонтовський з непевністю поглядаючи на свою тремтячу даму. Коли не хочете більше тут пробувати, то як знаєте, а я з великою охотою проведу вас, коли дозволите, хоч до самого дому. Добре, проведіть, одривчасто мовить Олександра. Вони дійшли до прихожої, з великим трудом повідшукували свою одіж і опинились на дворі. Коло ганку стояли візники. Леонтовський посадив Олександру в санки і сам сію біля неї. Олександра їхала мовчазна. Вона чула, що Леонтовський їй увесь час щось таке говорить, але думка її була далека від тих річей. От і улиця пані Олександри, доба дуже пізня, далека улиця, безлюдна, сонна, і домівка Олександрина стоїть теж тиха, темна, спокій і самотність вітають над нею. Санки стали. Спасибі, бувайте здорові! мовить Олександра, вилізаючи з санок. Дозвольте ж дождатись, поки вам очинять. З тим словом, Леонтовський теж іде на ганочок. Олександра шпарко позвонила і жде, але в домочку міцно сплять, не чують, щоб хто йшов. Не видно в вікнах ні промінчика світла. Так я несподівано побачився з вами, мовить тим часом Леонтовський. Коли ж знов можу я сподіватись бачиться з вами? Олександра мов не чує того питання і знов дзвонить раз, другий, третій. Ви недобра, говорить зміненим голосом Леонтовський. Ви не хочете мені сказати нічого. Дайте ж принаймні руку на прощання. Прощавайте. З тим словом Олександра подала Леонтовському руку. Він так міцно, чуло стискає ту руку. Олександрі здається, що він нахиляє голову, що він хоче поцілувати їй руку. Вона стиха виймає руку і голосно дзвонить ще раз. Вона чує, як той дзвоник лунає по цілій домівці, і прокидається. Що це таке? Це дзвонить не вона, а однак хтось дзвонить так голосно, невгамовно, а все дзвонить кость, вернувшись додому. О нянька таки прокинулась і йде відчиняти йому двері. Олександра схватилась з ліжка. Так все вона спала, задрімавши коло Васюні, і їй все те приснилося, і завітання Агатино, і маскарад, і все. Ах, Боже, але ж так живо вижалося. Мови тепер в очах стоїть. Олександра сидить на ліжку, як була, убрана, не знає, що їй почати, лиш дивиться перед собою отуманеним оком далі раптом встала. Ну, та й спите ви, чує вона в покоях голос костів. Аж мені руки померзли, дзвонивши. Як таки можна так спати? Пан, скинувши хутро, увіходить далі в спочивальню і бачить там Олександру, як вона здіймає перед дзеркалом намисто. Що все? Ти досі не спала? Увесь час сиділа? питає чоловік Олександру. Ні, я не спала, але й не сиділа. Я теж тільки що вернулась. Тільки що вернулась? Де ж ти була? Маскараді. Що? Кажу, була в маскараді. Що ж ти думаєш, що я не можу там бути? От взяла, прибралася, купила маску та й поїхала в маскарад, бавилася там, дивилася. Ха-ха, як ти смішно дивишся. Ну, уже Бог з тобою. Не дивись, не дивусь, не каменій. Нігде я не була. Увесь час сиділа дома. Куди мені в маскарад? Ось мій маскарад, тут коло мене. То мені снилося, що я була в маскараді. А, снилося? Еге ж, От вовтузилася з дітьми та, присипляючи їх, і сама заснула, утомившись, а мені ото й приснилось, ніби я була в маскараді. Одначе не гаразд, що тобі сняться такі сни. Тільки ж снилося. Обтім, що ж, може бути, що я занадто мало бавлюся, занадто мало маю розваги. Може, що ж, От хотіла піти з тобою до Івановських, та якось воно не вийшло. Ти пішов сам. Ну, а що мені все те приснилося? Я втім не винна, бо сни складаються з враженів усього часу перед сном. Так, так, враження й думки були всякі. А знаєш, мені пак снилося, що я тебе бачила в маскараді, що ти там танцював навіть вечеряв з масками. Чуєш? А може, ти й справді був у маскараді, а? Що ж, доба то підходяща, третя година ночі. Як же, Костю, був ти у маскараді чи ні? Кость відповів, що не був. На сьому кінчається наше оповідання. Все було сном, і годі. Ну, а пан? спитаєте ви. Як же пан? Чи був він у маскараді? Він пак мав і час і спромогу піти в маскарад. Чи був же він справді там? От цього не знаю. Сказав жінці, що не був. А хіба ж дружині, та ще такій почтивій? Говорять неправду. 1889 рік читала Лілія Мироненко.